جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا لبيك رب ب ب بي tačka l crtica ihlas tačka com جئنا لنبني اليوم بالإيمان بنيانا جئنا لنبني اليوم بالإيمان بنيانا جمعنا سار ولن يثنيه من يبتغي الشر يؤجج الفتن جمعنا سار ولن يثنيه من يبتغي الشر يؤجج الفتن يا من تمادوا للشر قادوا يا من تمادوا للشر قادوا لا لن تسودوا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وزدنا علما يا أكرم الأكرمين ثم أما بعد Zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Donosimo salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Kao što je najavljeno cijena braćo, mi ćemo danas pokušati spomenuti neke od načina kako čovjek da popravi svoj moral, svoj edeb, svoj ahlak, svoje ponašanje. Mislim da je lijepo na početku da spomenimo da nažalost postoji velik groj muslimana koji misli da o ovoj tematici ne treba govoriti. Zato smo mi imali prošli, prošlo predavanje koji se zvalo Ahlak velikana i to je trebalo da isprovocira nas i naše stanje, da vidimo koliko smo daleko od onoga na čemu je bio Boži poslanik sallallahu alihi wasallame, njegovi ashabi prve generacije. Zato ćemo mi uz Allahovu pomoć noćas spomenuti, ako uspijemo oko 25 načina kako čovjek da popravi svoj ahlak. Sljedeće predavanje također u petak bi trebalo da bude na istu tematiku, a nakon toga, kao što smo obećali, održat ćemo predavanje jedno ili dvoje, poslanik, najbolji učitelj. Na samom početku, prije nego što počnemo govoriti o načinima liječenja ahlaka, treba spomenuti jednu stvar, a to je, braćo moja draga, da mi živimo u vremenu kada su muslimani i te kako zapustili svoj ahlak, zapustili edeb, ostavili lijepo ponašanje. Nažalost, mnogo je razloga za to i ovo nije vrijeme da ih spominjemo. Samo kažemo, želimo da ukažemo na to da i kako muslimani trebaju da se posvijete ovakvim tematikama. Koliko je ljudi koji su se odaljili od islama zbog nečijeg lošeg ahlaka i zbog nečijeg ponašanja. Pa na samom početku da kažemo još jednu stvar, a to je treba da znamo, braćo moja draga, kada je u pitanju ahlak i mijenjanje osobina na koje je čovjek naviko, da to nije laka stvar. Zato ćemo mi ponuditi oko 50 načina kako čovjek može da popravi sebe i svoj ahlak. Znači ako čovjek ne bude spreman da praktikuje svaku ovu metodu, dovoljno inšala da uzme par njih i da pokuša da se popravi. Ali osnova je da čovjek osjeća da je njegov ahlak slab. A sigurno mi, svi da kažemo, imamo slabosti. Neko manje, neko više. Ali je bitno da čovjek gleda na ovu tematiku s aspekta da smo svi potrebni liječenja kada je u pitanju ahlak. I kao što smo rekli, treba da znamo da to nije lako. Jer, na primjer, čovjek odraste i živi 30 ili 40 godina sa nekom od svojih osobina i želi to da promijeni. Sigurno to nije lako. Iziskuje mnogo truda, mnogo discipline, mnogo sabura, mnogo čvrstine, ali treba da znamo da nije nemoguće. Svaka osobina koja je ružna može se ostaviti samo se vraća koliko smo mi spremni da uložimo truda po tom pitanju. Prva stvar, braću moja draga, možda i najbitnija, ali znači ovo predavanje nije poredano po prioritetima. Ali možda ovo je jedna od najbitnijih stvari koja pomaže ljudima u popravljanju ahlaka ili suprotno tome da kažemo razlog proširenost i slabog ahlaka kod muslimana jeste njihova udaljenost od ispravne akide, vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala. To je možda jedan od najvećih razloga. Jer kako zamisliti čovjeka da ima loš ahlak, da je čovjek spreman da uvrijedi muslimana, da slaži, da psuje, a da taj čovjek u istom momentu se boji Allaha subhanahu wa ta'ala. Prvi znači razlog, ako želimo da popravimo svoj ahlak, treba da popravimo našu vezu između nas i Allaha subhanahu wa ta'ala. Također treba da znamo da ljudi najpotpunijeg imana su najboljeg ahlaka. Zato treba čovjek da radi na tom polju da što više popravi stanje imansko, znači njegovu vezu između njega i Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer, braću moja draga, ispravna akida je sigurno nešto što usađuje kod čovjeka mnoga plemenita svojstva kao što je iskrenost, darežljivost, ljubavnost, milost, blagost i mnoga druga svojstva. A ispravna akida ujedno, znači u njezini, da kažemo, plodova je da ona popravlja ahlak čovjeka, a s druge strane odaljava čovjeka od lošeg ahlaka. Također moramo napomenuti da ove načine naše koje mi sada nudimo, neke ćemo spomenuti kraće i neke duže shodno njihovoj bitnosti. Drugi od načina, braću moja draga, jeste dova. Dova je jedan i tekako jak način u liječenju ahlaka, popravljanju svoga edeba i svoga ponašanja. Kao što znate, mi smo održali jedno predavanje posebno o značaju dove u životu čovjeka i lijepo bi bilo da oni koji nisu kristovali da to poslušaju. Naveli smo tu vrijednosti dove, vremena kada se prima dova, naveli smo ponašanja prilikom dove i mnogo toga. Zato oni ljudi kojima Allah subhanahu wa ta'ala otvori srca prema dovi, treba da očekuju, inša Allah, neprestani hajr i neprestani bereket u svome životu. Zato oni ljudi koji hoće dobar ahlak, koji hoće da budu prepoznatljivi po tim svojstvom da su lijepog karaktera, da su daleko od ružnih stvari, trebaju da podignu svoje ruke uzvišenom Allahu subhanehu wa ta'ala, i da zatraže od njega da ih on uputi na pravi ahlak. Da li ste ikad razmišljali o jednoj stvari koja je i tekako bitna i ima veliku važnost u životu svakog muslimana, a dosta puta muslimani zaboravljaju to. A to su sljedeće stvari. Allah subhanahu wa ta'ala kada opisuje Božijeg poslanika, kako ga opisuje? Koga opisuje i koga opisuje? Allah subhanahu wa ta'ala opisuje Božijeg poslanika pa kaže inneke la'ala huluqin azim zaista si ti na visokom moralu na visokom stepenu morala edeba, ahlaka, ponašanja i takva osoba poslanik kojeg je opisao Allah subhanahu wa ta'ala stvoritelj zemlje i nebesa mnogo je se trudila na tom polju Božji poslanik U više hadisa je došlo da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame molio Allaha Đelešanuhu da popravi njegov ahlak. Sve se vraćao malo popravi, se nek i ovaj vrat nam sjedni. Prenosi se u vjerodostojnim hadisima da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame dovio sljedeću dovu. I bilo bi dobro da je svi zapamtimo jer kao što smo rekli, ako je Boži poslanik dovio da Allah subhanahu wa ta'ala popravi njegov edep i ahlak. A Allah ga opisuje da je na visokom stepenu morala, pa šta smo mi nastran Božijeg poslanika? Prenosi se da je Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam učio sljedeću dovu Allahumma ihdini li ahseni l-ahlak, la jehdi li ahseniha illa ent, osrif anni sejiaha, la jasrifu anni sejiaha illa ent. Hadis koji je zabilježio ima muslim, u čiju vjerodostojnost nema ni trun sumnje, kaže da je Boži poslanik dovio sljedeću dobu. O gospodaru, uputi me na najlepši ahlak. Zaista, niko ne upućuje napravi, pu, napravi ahlak osim ti. I šta, je zaustavio se tu? Nije. Nije, braćo moja draga, samo pojenta, i šta dalje kaže i sačuvaj me od lošeg ahlaka jer niko ne čuva od lošeg ahlaka i lošeg morala kao što to čuvaš ti također u drugom hadisu Boži poslanik je govorio Allahumme džennibni munkeratil ahlak o gospodaru zaštiti me i sačuvaj me od lošeg ahlaka također u sljedećoj dovi Boži poslanik bi govorio اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة محيا والممات حديث سوزابيلج لبوهاري أي مسلم da je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallame učio sljedeću dobu o gospodaru ja ti se utičem od nemoći od ljenosti od kukavičluka od starosti od škrtosti utječem se sebi od patnje u kaboru i utječem se sebi od iskušenja dunjaluka i iskušenja smrti. Treći, braćo moja draga i cijene sestre, način u popravljanju edeba i ahlaka jeste trud, napor, konstantan trud, konstantno ulaganje truda u liječenju, u pokušavanju popravljanja loših osobina. Ovo je, braćo moja draga, i kako bitna stvar kada govorimo o popravljanju ahlaka. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u kuranskom ajetu وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ One koji se budu zbog nas borili, mi ćemo sigurno putevima koji nama vode uputiti, a Allah je zaista na strani oni koji dobra djela čini. Zato oni ljudi koji se budu borili, ulagali trud, napor u tom smjeru, na tom putu da se okite lijepim svojstvima i ostavi loša, sigurno će zaraditi, inša Allah, mnogo hajra. Treba napomenuti ovdje također jednu stvar, a to je da ahlak, braćo moja draga, možemo podijeliti na dvije vrste. Ahlak koji je urođeno svojstvo kod nekog čovjeka i ahlak koji čovjek može postići treningom. Ali, kao što smo rekli na samom početku, ako čovjek želi da promijeni nešto od svog ahlaka, nešto što je radio dugi niz godina, treba sigurno da ulaži, uloži tu mnogo vremena, mnogo truda, mnogo discipline, da sam sebi napravi dobre programe, kao što ćemo spomenuti u jednom od naših sljedećih tačaka. Nije dovoljno, braćo moja draga, kada čovjek hoće da ostavi neku ružnu osobinu, da pokuša jednom, da pokuša dva put i da to ostavi. Čovjek mora da bude uporan. I treba da znamo da ta upornost, ta borba, to je ibadet. A znamo kada, kada čovjek prestaje raditi ibadet. Koja je zadnja granica kada čovjek prestaje raditi ibadet? Kada mu dođe melek smrti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Božijem poslaniku وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne dođe jaqin, smrt. E to je to, braću moja draga, ulaganje tog truda je ibadet i to čovjek treba neprestano da radi, da ulaže trud u popravljanje svojih osobina ili dok izveći te osobine ili dok mu ne dođe melek smrti u posjetu. Također, četvrti od načina, braćo moja draga, jeste samo obračun. A to je da čovjek kritikuje sam sebe, zbog učinjenih loših dijela. Da li mi imamo to pri sebi, da čovjek kada uradi neko loše, da kritikuje sam sebe i da postavi sebi neke kriterije, ako ispoštuje nešto što je sebi zacrtao, da sam sebi da nagradu. U bilo kojem smislu, da li odmor, da li nešto od dozvoljenih stvari, ali također, ako ne ispoštujemo ono što smo sebi zacrtali, kada je u pitanju liječenje naših morala da sami sebe kaznimo, normalno opet u granicama, da ne bi to kažnjavanje proizvelo negativne rezultate kod nas. Sjećam se jednog šeha, Ebu Enesta Rahimahullah, govorio nam je jedne prilike, kaže, kažnjavao sam sam sebe kada bi prespuo samo jedan namaz u džematu, da klanjam cijelu noć noćni namaz. To su bili ljudi velikani. Islama. Volimo Allah Đelešanu da ga primi ko šehida. Također, braćo moja draga, kada je u pitanju liječenja ahlaka, sljedeća metoda jeste razmišljanje o plodovima koji proizilazi iz lijepog ahlaka. Čovjek, ko što smo prošli put rekli, mi svi volimo da slušamo o ahlaku. Normalno, problem dolazi kada treba to praktično sprovoditi u praksu, ali to je jedan od načina da se čovjek popravlja da razmišlja o plodovima lijepog ahlaka, da razmišlja o osobama koji imaju lijep ahlak, pa da vidi kako je on kod svih ljudi omiljen, pa da to bude potrijek čovjeku pa da kaže hoću i ja da se popravim, da ostavim loše osobine, pa da i ja budem sutra kod svih ljudi omiljen, da ne budem znači negdje tamo na margini, da ljudi ne voli da me sretnu u putu, kao što će nam inšala i to doći u našem predavanju. I čovjeku će to sigurno davati morala. Kada god zapadne u neku nevolju, u smislu kada je u pitanju liječenje lošeg morala, da se samo prisjeti plodova lijepog morala i sigurno će mu to biti veliki postrijek u samo odgoju. Također, od načina liječenja lošijeg ahlaka jeste suprotno ovome. A šta bi to bilo? Da čovjek razmišlja o negativnim plodovima lošijeg ahlaka. Pa da čovjek razmisli, pogledaj onog čovjeka pjanca, ljudi ga izbjegavaju. Pogledaj onoga čovjeka koji psuje, ljudi ga izbjegavaju. Pogledaj onog čovjeka koji gibeti ljude, spominje ih po onome što oni ne vole, ljudi ga izbjegavaju, nikomu ne vjerujem pogledaj onu osobu koja, hajde da kažemo, laži. Ljudi ga ne voli i da čovjek razmišlja o tim stvarima. Znači, prva stvar rekli smo da razmišlja o plodovima lijepog ahlaka, da mu to bude moral posticaj u njegovom liječenju i kontra tome da razmišlja o negativnim ovaj da kažemo plodovima kada je u pitanju loš ahlak. Također, sjedma stvar, a ovo je jedna bitna stvar po kojoj bi se trebali mnogo duže zadržati i kao da se sjećam sada riječi šeha Jahije u Medini kada nam je držao predavanje i govorio da je ovo jedna i tekako bitna stvar, a to je, braćo moja draga, opriznost od gubljenja nade u popravljanju ahlaka. Ovo je i tekako bitna stvar. Čovjek ne smije izgubiti nadu u popravljanje ahlaka. Poznato je kod nas svi, kad čovjeku se obratiš, hajde na primjer jednu da uzmem osobinu, ljut. Pa šta god mu kaj, nemoj mene, znaš da sam ljut i završeno. A budi ti ljut nekom drugom, popravljaj se. Svi smo mi ljuti, ali popravljaj se, Habibi. Popravljaj se. Znači nije rješenje da čovjek kaže ja sam takav i završeno. To je, to nije da nije rješenje, to je bolest. Ako čovjek kaže ja sam takav i ne mogu se mijenjati, taj čovjek ne vjeruje sam sebi. Jer rekli smo na početku svaka osobina se može izliječiti, samo treba tu truda, treba discipline, treba volje. Ne može se popraviti čovjek koji jednostavno ne svata da je greška ono što on radi. Čovjek treba da shvati da nije dobra stvar loš ahlak. Koliko je ljudi koji pokušaju jednom pokušaju dva puta, pokušaju tri puta i vidi da ne može i ostavi popravljanje ahlaka. Ovo svojstvo, braćo moja draga, ne bi smjelo nikako da nađe mjesta u srcu jednog mu'mina. Jer mu'min, kao što ćemo spomenuti, a i spominjali smo na priješnjim predavanjima, ima visoke ciljeve. On neće da plovi u mulju koji nosi rijeka, bujica muslimana, ovih običnih, da ih tako nazovemo. On hoće da se uzvisi iznad toga. On sam sebi kaže mogu svaku prepunu da preskući, mogu svaki belaj da riješi. Svaku negativnu osobinu kod sebe ja mogu da izliječim. Ali ako čovjek na samom početku kaže ne mogu, taj sigurno čovjek neće nikada uspjeti. Već čovjek treba da ojača svoju volju, da zasuči rukave i da počne sa popravljanjem svoga stanja. Da pokuša umanjiti što više svojih loših mahana. I suprotno tome vidjet ćemo mnoge ljude koji su, navješćemo primjer, iako mislimo za Allahu pomoć da nema niko kod nas ovdje tu bolest, na primjer ljudi koji troše duhan. Imaš ljudi koji su pušili po 50 godina i čovjek sebi kaže neću danas i završi. Znači vidimo da se, braću moja draga, da se čovjek može ostaviti loših navika. Samo treba čvrsta volja. Pričao bi vam sad ovdje neki priča o tome kako su ljudi ostavljali duhan zato što mu žena slaže da mu je rekao doktor da nije to u redu. I nakon 20 godina mu žena kaže ja sam ti slagala i on kaže e, ako je tako sad će ponovno opet slušati. Ovaj, bitno je da čovjek ima volju da shvati da to ne valja, svaka osobina loša se može ostaviti. Poslušajte, braću moja draga, govor jednog i tekako pametnog insana koji se zvao Ibnu El Muktija. Poslušajte njegov nasihat muslimanima. Ovo je zaista jedna stvar koju se sjećam od naših šehova u Medini da su nam preporučivali da liječimo svoj ahlak na ovaj način i to baš konkretno od šeha Jahije koji je poznat kao veliki pedagog i veliki odgajatelj i možda Allah najbolje zna da mu nema sličnog premca sada u toj disciplini. Kaže ovaj Ibnu El Muqtija, pametan insan bi trebao da napravi spisak loših osobina. Kako u vjeri tako u ahlak. Da napravi spisak loših osobina, on sebi, Ne treba reći nekom je mi ti napravi. Jer ti znaš sebe bolje nego drugi. Ti znaš sebe i u kući, a drugi te ne znaju kakav si u kući. Ti sebe znaš u ljutnji, drugi te ne znaju. Ti sebe, ti sebe znaš mnogo, mnogo stvari koji drugi ne znaju. Da čovjek sebi napiše jedan spisak loših svojih osobina. I da onda, kaže, svaki dan uzima taj spisak. I da svaki dan sebi zadaje ciljeve šta će popravljati od tog ahlaka, lošeg ahlaka. Da zadaje sebi ciljeve sedmični, mjesečni, ako treba i godišnji, svakodnevni. Neki problemi se ne mogu, braću moja draga, ostaviti preko noći. Ali čovjek da sebi zacrta dugoročni planove. I kaže ovaj šejh na kraju, ovo sam ja znači prepričao, prilike taj njegov govor, i kaže svaki put kada kaže popravi nešto svaki dan, treba kaže da uzme i da to zašara, da bi dobio moral, da vidi da to ide, da se popravlja. I kaže da se lijepo nasmije. Uspio sam. Ali kaže kad pogleda dole niz ljestvicu, da mu padne mrak na oči. Ima toga još popravljati. Ja sam ubijeđen, možda i meni lično, a i mnogo je braći ovdje, a i ostali koji nas slušaju, kada bi mu dao dešta napiši, loše mu bi rekao, Nemam ja ništa pri sebi loše. Mašala se barek, Allah. Ništa. A sigurno da se zamisli dobro i da malo samo čvršće uslove postavi, napravio bi on možda A4 format, ovaj spisak. I ja ovaj, i zato zaboravio sam reći na početku predavanja, ja ovo ne govorim vama, već je ovo, tako mi Allaha predavanje upućeno prvo meni, a zatim svima vama u želji da se okoristite. Također od načina liječenja od loših osobina, braćo moja draga, jeste ono naše predavanje koje smo držali i nećemo se kod toga mnogo zadržavati, visoki ciljevi. Da čovjek postavi sebi visoke ciljeve u životu. Normalno, visoki ciljevi u životu iziskuju trud, disciplinu, želju za potpunošću. Uzvi da čovjek ima želju da se uzvisi od bjednosti, od ništavnosti, prezrenosti i svi ostali loši osobina. To je također jedan od načina liječenja loših osobina. Čovjek ne bi trebao da dozvoli sebi, hajde da kažemo neki rahatluk, i da kaže popravio sam. Tre, popravio sam se. Trebao bi čovjek non stop da radi na tome sve dok inšala ne izađe iz krugova loših ljudi, ljudi koji imaju loš moral, loš ahlak i dok se ne pridruži skupinama ljudi koji su suprotno od toga. Rekao je Ibnul Qajim ko ima dne visoke ciljeve, jaku ličnost, čija duša je ponizna u smislu, u smislu skrušena, bogobojazna, imaće sva dobra svojstva. A ko ima dne niske ciljeve, slabu ličnost, čija duša bude niska, imat će sve loše osobine. Također, Ibnul Kajim kaže u drugom, na drugom mjestu, plemenita duša ili plemenite duše nisu zadovoljne osim sa najboljim, najljepšim i onim čiji je završetak najbolji. To je vraća osobina mu'mina. Da žudi za nečim najboljim. Mi smo u poglavlju ahlaka, nemojte sad misli da govorimo o autima i mobitelima najbolje u smislu ahlaka, da čovjek žudi, da slijedi Božijeg poslanika, a ne da žudi da uponaša Ronalda, Rivalda i ostale kjafire. Da čovjek žudi da uponaša najbolje stvorenje koje je ikad kročilo ovom zemljom Božijeg poslanika. To, braćo moja draga, bi trebali da imamo kod sebe. Također, nastavlja Ibnul Kadjim, dok proste duše kruže, kaže, oko prostih stvari i sliječu na njih, kao što muhe sliječu na neđaset. Plemenite duše nisu zadovoljne zulmom, niti grijesima, niti krađom, niti pronedjerom, jer su one veće od toga, dok proste duše su suprotno od toga. Znači, iskrena, čista duša vjernika muslimana, koji žudi da se odvoji, on nije zadovoljan lošim ahlakom, kako svojim, tako i tuđim. Zato radi na tome da to popravi. Također od svojstava, odnosno od načina na koje čovjek, na kojima čovjek može popraviti svoje stanje, kada je u pitanju ahlak, jeste, braćo moja draga, pitanje sabura i strpljivosti. Zaista je sabur i strpljivost jedna temeljna osobina na kojoj se nadgrađuju sve ostale osobine čovjeka vjernika. Zato čovjek musliman treba i kako mnogo da poradi kada je u pitanju sabur. Sabur čovjeka uči podnošenju srđbe, kontrolisanju srđbe, ostavljanju uvrijeda, blagosti, nježnosti i ostalim lijepim osobinama. Deseta stvar, deseti način na koji čovjek može da se popravi, jeste, braćo moja draga, da se čovjek pokuša izgraditi i da bude da ima pri sebi svojstvo kako Arapi kažu el'ife a to bi se moglo prevesti na jedan sljedeći način skromnost, krepost suzdržljivost, umjerenost to je svojstvo koje čovjeka postiće, braćo moja draga na ostavljanje prostih i niskih stvari postiće ga na stid a stid stid je temeljna osobina svakom hajru. Što je naša omladina u velikom slučaju u današnjem vremenu odala se onome čemu su se odali? Zato, braću moja draga, što nemaju pri sebi svojstvo stida. Je li možemo reći za čovjeka koji stane danas pred kafić i pije alkohol na oči svih ljudi koji tuda prolazi da taj čovjek ima stida? Možemo li reći za čovjeka koji ide sa djevojkom ulicom i nasred ulici stanu i ljube se da ti ljudi imaju svojstvo stida. Daleko su oni od stida. To je jedan problem s kojim se susreće i naša omladina i općenito cijeli umet. Zato čovjek treba da pokuša da izradi kod sebe ova svojstva kreposti koje će pozivati čovjeka i te kako u stid. Također, od stvari koje pomažu čovjeku prilikom ostavljanja loših osobina, braćo moja draga, jeste pravednost. Možda će se neko upitati, pa kako pravednost i umjerenost da bude razlogom liječenja? Jednostavno, braćo moja draga, čovjek u svome životu treba da pokuša da bude između pretjeranosti i između omalovažavanja i pocijenjivanja u svemu pa tako i u osobinama. Čovjek ako želi da izgradi kod sebe osobinu udjeljivanja, treba da pazi, jer ta, to udjeljivanje ima i preterivanje udjeljivanju, a ima i podcjenjivanje. A šta je to? Podcjenjivanje da čovjek bude škrt, a preterivanje da čovjek bude rasipnik. Zato čovjek treba da kada se izgrađuje, da se izgrađuje umjereno. Ovo ne znači nikako da budemo zadovoljni s našim stanjem ali to ne znači također da čovjek treba pretjerivati u pojedinim osobinama, već da to sve bude, kao što smo rekli, u granicama umjerenosti. Pa na primjer, kada u pitanju oprost, čovjek treba da gleda granicu sredine, da to bude između poniženja i između oholosti. Kada u pitanju hrabrost, da to bude između čega? Između kukavičluka i brzokletosti. Pa čovjek Ne pomisli ja, trebam biti pravar, pa u svemu uvijek prvi. Treba nekad malo i sabora. A također, kada je u pitanju hrabrost, ne treba biti ni strašljiv. Znači, u svemu, braćo moja draga, da gledamo tu neku, kako i naš narod zove, zlatnu sredinu. Također, od stvari 12, 12. tačka jeste stvar koja je kako zapostavljena kod velikog broja ljudi, jedno svojstvo koje bi mi svi trebali pokušati izgraditi kod sebe, to jeste vedrina lica i nasmiješenost, ostavljanje namršenosti. Poslušajte govor nekih islamskih učenjaka na ovu temu. Kaže Ibn Hibban, vedrina lica je stalni ukras učenjaka. Ono čime se učenjaci opisuju sigurno je dobra osobina, jer učenjaci se ne opisuju osim sa dobrim svojstvima. Kaže, jerhamu kella, to je karakter i čud mudraca. Vedrina lica gasi vatru prkosnika, spaljuje uzrujanost mrzitelja, u vedrini lica je zaštita od nasilnika i spas od tražitelja. Također rekao je Ebu Džafar al-Mansur, kaži ako hoćeš da te ljudi spominju, po nečemu lijepom, ali ti nemaš nešto što bi rekao da, hajde da reknemo, da žrtvuješ nešto veliko na tom putu. Lako je onome koji ima para mnogo, pa udjeljuje, udjeljuje, pa ga ljudi spominju po nečemu lijepom. Ali šta će čovjek niskim, kara, hoće da bude na lijepom nivou kod ljudi, ali nema šta, pa mu kaže ovaj Ebu Džafer el Mensur, ako hoćeš da budeš kod ljudi na lijepom nivou, a želiš da prođeš jeftino, kaže onda dočekuj ljude sa kaže veselim i vedrim licem i postićeš tu u svakom slučaju jeftino a plodonosno kaže rečeno je jednom od ispravnih naših prijednodnika kaže šta je sa tobom ti sve ljude sve vrste ljudi dočekuješ kaj sa vedrim licem pa im on kao jedan veliki mudrac odgovara To je najjeftiniji način borbe protiv kivnosti i zlobe i najbolji način za sticanje braći. I zaista je, poznato je da svugdje u društvu imaju dvojca ili trojca ljudi koje svak voli. Niko ih ne prezire. Niko im nije neprijatelj. Svak je s njima dobar. Ali te ljude ne možeš vidjeti nikako namrštene. Kada mu je najteže u životu, on je uvijek vedar. Uvijek je nasmijan na sve ovo što smo spomenuli, pored tolkih plodova, ova stvar je došla u hadisima Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, okarakterisana kao takva, kao nešto pohvalno. Nažalost, braćo moja draga, mi većina smatramo da nima potrebe da slušamo ovo. A tako mi Allaha veliki broj nas svojim namrgođenim licem odgoni ljude od Islama. Zato trebamo da slušamo ove stvari i da nisu bile bitne ne bi Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallame preporučio svome umetu u hadisu koji je zabilježio imam tirmizi a šeh Albani je za njega kazao da je sahi Boži poslanik je rekao sadakat je da se nasmiješ u lice svome bratu znači prilikom susreta to ti je sadakat da čovjek se nasmije svome bratu muslimanu, dočeka ga vedrog lica, to ti je sadaka kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Također u hadisu kojeg je zabilježio ima muslim, kaže Boži poslanik, nemojte pocijeljivati od dobrih dijela ništa. Makar to bilo nešto i sitno. I na kraju rezimira kaže, pa makar to bilo toliko sitno nešto, tako lako, kaže da se ne smiješ svome bratu, bratu u lice prilikom susreta. Zato to vidimo da kaže Boži poslanik na početku, nemoj pocijenito dobrih dijela. Vidimo to, braćo moja draga, da Boži poslanik zato kaže da je to dobro djelo. Kada je u pitanju ova vedrina lica i ovaj smije, osmije prilikom susreta, o tome bi se moglo mnogo toga reći. Ali općenito treba da kažemo da ti ljudi koji su vedri sigurno osjećaju veću sreću nego oni ljudi koji su non stop namrgođeni. Ti ljudi su i poželjni u društvu. Ti ljudi su i reproduktivni. Kada mu čovjek nešto ponudi, on ima morala, vesele, vedar. Dok onaj čovjek koji je namrgođen, šta god da mu ponudiš, on to prvo preuveliča. Druga stvar, nisam ja za toga i na kraju krajeva ostavi to. Zato, ako je nekom Allah subhanahu wa ta'ala dao da je kod njega urođeno to svojstvo da je vedrog lica, treba da poradi na tome da održi to svojstvo kod sebe. A ako već nije, onda treba poraditi mnogo na tome da se okiti tim svojstvom. Do te mjeri da ljudi, braću moja draga, počnu žudjeti da se sreću s nama zbog vedrine naših lica, a ne kao što, je, kao što smo spomenuli suprotno od toga ljudi možda mole Boga da se nesretni, nesretnu sa nekim od nas u put. Nažalost, trebamo pokušati da izradimo sebe i svoju ličnost, vedrinu lica, do te mjeri da ljudi priželjkuju susret s nama, da priželjkuju razgovor sa nama, kako bi se oni napojili malo naše te vedrini. Od stvari koji pomažu u tome jeste iskreno okretanje Allahu subhanahu wa ta'ala, čistoća srca. Jer ako čovjek ima čisto srce, to se mora odrasti na njegovom licu. Iskrenost namjera. Ako čovjek ima iskrene namjere, to se vidi na njegovom licu. Suprotno tome je, znači, negativno. Sljedeća stvar jeste neobaziranje i neosvrtanje. Ovo je stvar koju normalno treba pojasniti kako ne bi bila pogrešno svačena ali najbolje će biti po mojom mišljenju svačena kada je prokomentarišemo kroz primjere, ali treba da kažemo da je to sigurno velik, osobina velikana, osobina učenjaka i ta osobina pomaže ljudima da održe dobre odnose sa ostalim i da zaboravi učinjene loše stvari kada su u pitanju prava nekog od ljudi. Kaže Ibnu Esir, jedan veliki islamski učenjak, kada govori o kome, o Salahudinu El Ejubi, a to je poznato ko je taj čovjek bio, to je bio vojskovođa vojske koja je oslobodila kuć. Kaže on o njemu, navodi o njemu neke lijepe osobine, kao njegova biografija, pa kaže bio je blag, bio je lijepoga hlaka, ponizan, strpljiv na onome što ne voli, mnogo je bio neosvrtljiv, na grijehe njegovih prijatelja, čuo bi o nekom od njih nešto što ne bi volio i ne bi ga, kaže, o tome obavijestio, a ne bi se mijenjao naspram njega. I onda nastavlja ovaj Ibn Esir, kaže, čuo sam jedne prilike da je Salahudin sjedio u društvu ljudi koji su se zvali Memalik, znači ljudi koji su tada imali vlast. I kaže, pa su se oni između se u društvu počeli, kaže, gađati kao nešto sandalama, papućama ili nekim dijelom od papuća. Pa kaže, pa je jedan čovjek pokušao da pogodi svoga prijatelja i promašio i kaže, ta je papuća spala pred Salahudina, pred vojskovođu muslimana, čovjeka koji je trebalo da reaguje. A kaže, tu je ta njegova neobazljivost. Kaže, on je se okrenuo, kaže, svome sagovorniku i počeo razgovarati, pravijeći se da nije ništa primijetio. Tako čovjek nekad, braćo moja draga, treba neke stvari da proguta i da se napravi da nije ništa vidio i da nije ništa čuo kada su u pitanju uvrede. Upitan je jedan šejh koji je živio u, prošlim, u prošlom stoljeću ili znači u ovom našem stoljeću Muhammed El Emin napisao jedan poznati tekstir koji se zove Edvaul Bejan i kaže taj čovjek je dosta puta znao biti zakinut za neka svoja prava pa kada bi ga ljudi upitali, citirao bi im sljedeći stih na arabskom, pa kaže Lejse l'gabiju bi sejidin ti qavmihi, lakinne sejide qavmihi je te gaba. Ko smo rekli prošli put, zaista su Arapi imaju nešto što nema niko na svijetu kada je u pitanju poezija. Ovaj stih je poznat, ali on ga je, znači, nije on njegov autor, već je on samo ga citirao, pa kaže, otprilike prijevod, nije, kaže, glup poglavica plemena, već se, kaže, poglavica plemena pravi da je glup. Jer poglavica plemena, kad bi on pažnju predavao na sve što se priča o njegovom plemenu, on bi poludio. Ali nekad se on napravi da je glup, ljudi nešto pričaju, on ko navodno ne konta. Tako i taj Muhammed el Emin. Oni njega pitaju, pa tvoja prava zakinuta, a on im citira ovaj stih. Hoće da im kaže, nisam ja glup ja kontam da sam ja zakinut, ali treba nešto i progutati. Sljedeća stvar, braćo moja draga, pokušat ćemo, inša Allah, još jednu dvije osobine spomenuti, pa ostalo nek ostane za sljedeće predavanje. Jeste osobina koju Arapi nazivaju el hilm, da čovjek pokuša da se u svom svakodnevnom životu odlikuje svojstvom blagosti, strpljivosti. I to je sigurno jedna od najplemenitijih osobina kojom bi se čovjek mogao okititi. Zbog onoga što nosi od pozitivnih rezultata. Definicija blagosti bi bila da čovjek uspije da kontroliše svoje pokrete, svoje ponašanje u rastlomsanoj ljutnji. I onaj čovjek koji se okiti ovim svojstvom hilma, blagosti, smirenosti, sigurno će imati dosta prijatelja, a malo neprijatelja. Također, od stvari koji pomažu u liječenju, braćo moja draga, loših osobina, jeste izbjeglavanje lošeg društva ili neznalica. Onaj ko se udalje od neznalica sigurno će zaštititi svoju čast, odmorit će svoju dušu i bit će pošteđen od slušanja stvari koje ne voli i koje nisu dosta puta šerijatski ispravne. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala govorići poslaniku, obraćajući se, kaže Huzil asfue, wa'mur bil ursi, wa'arid anil džahilin. Ti praštaj i traži da se čini dobra djela i ne znali ta se kloni. Božijem poslaniku kaže Kažu Arapi u jednoj svojoj izraki, izreci, zaista traženje hajra biva čuvanjem od zla ako želiš da tražiš hajr, čuvaj se od zla, to jest, čuvaj se od ljudi neznalica. Također, od stvari koje bi čovjek trebao da pokuša da izgradi kod sebe, a samim i time da pokuša da liječi svoje loše osobine, jeste da bude daleko i visoko od vrijeđanja drugih. A to sigurno, braćo moja draga, ne može biti osim kod ljudi koji su velikani. Zato ćemo spomenuti nekoliko primjera i inša Allah pokušat ćemo time i završiti ovo naše predavanje. Prenosi se jedna priča vezana za Moaviju. A Moavija poznate svima vama da je to sin Ebu Sufjana. Moavija, ashab Božijeg poslanika. Prenosi se o njemu općenito da je bio mnogo pametan da je bio veliki učenjak i da je bio veliki mudrac i da je bio čovjek kojeg je bilo teško ražnuti. I kažu, ljudi su sjedeli za vrijeme njegove vladavine i kažu, zaista je Moaviju teško ražnuti. Neki kažu, pa njega ne možeš nikako ražnuti. Kažu, drugi može. Mi, kaže, mislimo kada bi ga čovjek uvrijedio vezano za njegovu majku, on bi se, kaže, tada morao pokazati i dolazi čovjek koji se zove Malik ibn Esma el Kureši. Kaže, znači, Malik, sin Esmi, kaže, dajte meni toliko i toliko nagadu, ja ću otići za garažu. Nešto ću mu reći vezano za njegovu matiju. Kažu oni, dobit ćeš toliko i toliko otići, da vidimo može li Vidite kako nekad ljudi u ispunosti hoće da pokušaju malo da vide zaista kakav je čiji sabor. Po prošli put, znate ono kad smo pričali za novu devu. Znači ljudi nekad se i ob, ob, obesele kad vide neki musibet, e da vidimo sad kako će taj pobožnjak ili abid da se postavi u toj situaciji. I kaže, dolazi taj čovjek Moavi za vrijeme hađa. Mase ljudi, kaže on Moavi sljedeću rečencu koja nije bila nešto strašna. Kaže, o vođo pravovjerni, tvoje oči sliče očima tvoje majke. Ništa više. A Moavija pametan. Inače, teško je prevariti pametna insana. Kaže on, jes, liče, kaže. Kad to su bila dva lijepa oka, kaže, svidjela se mom ocu Ebu Sufjanu, jes, tako. Znači, on je istog razloga oženio moju majku. Odgovorio mu samo na to. Čovjek je otišao, A Moavija pametan kaže dole svog slugu i kaže pripremi krvarinu div za ovog čovjeka, kaže jer ja sam ga ubio, a on ne zna da sam ga ubio. I čovjek ošao i pripremio div, čeka kome da je dosika njegovoj majci je treba dostaviti. I ošao je čovjek, vratio se tamo, kaže ja sam uspio i dobio nagradu. E, kaže oni njemu, imamo mi sad za tebe još jedan zadatak, ti tako pametan i poslušan, radiš sve što treknemo. Smiješ, kaže, to otići isto reći, Amru, sinu Zubeiru, a inače poznato Zubeir i njegova familija da su to sve bili muđahedin. Kaže, smijem, samo mi dajte toliku nagradu, kaže, i ja ode. Kaže, dobit ćeš. Otišao on kod njega i tako mu kaže, kaže, naredio Amr da ga istuhaju, izlupaju, kaj što je bilo razlogom da je čovjek podlegom. Kad je Muavija čuo, e, kaže, sad pošaljice, kaže, kaže, bio, kaže, jer tako mi Allah, ja sam ga ubio, kaže, samo što on to nije znao. Vidimo kako velikani, kako se velikani ponašaju kada je u pitanju opođenje s drugima. Poslušajte Omera ibn Abdulaziza, po nekima peti pravedni halifa. Kada je on prihvatio hilafet, poznato, znači, da su ti ljudi vodili evidenciju o svom narodu, obilazili na veći, obilazili po danicu i kaže jednog dana on sa svojim čuvarom, telohraniteljem, odnosno jednu noć, izašli u obilazak pokrajina i ušli u jedan mesčid, mako mesčidu, ne vidi ništa. Kaže, oni odad po mesčidu i stanu na čovjeka. Čovjek spavo i stanu na čovjeka. Čovjek nako i zasna, ustane, ne znajući da je to halifa. Pa kaže, jesi lud? Kućeš na mene? Kaže mu, Omer ibn Ablazi, nisam, kaže, lud. Završi on sam telohranitelj skočio da marše čovjeka, gdješ halifi, reče si lud. Kaže njemu halifa, pusti ga, kaže. Čovjek je pitao, jesi lud, ja rekao nisam, to je završena priča. Šudra čovjeka, fila ti jesi lud, ja rekao nisam, završeno. Vidite on meni šta rekao, nije on njemu završeno. Vidimo kako su velikani <clears throat> se ponašali sa drugim ljudima. Kaže, primjer onog čovjeka koji mi često spominjemo, Ahnet ibn Kajs. Dolazi čovjek tom jednom isto velikom mudracu i ništa, ni pet, ni šest, šamar mu odmah udari. Kaže u njemu, bismillah, o sine, kaže moga brata, bratiću moj. Tako, arati kad nekoga mlađeg vide, tepaju na taj način. Kad vide nekog stariju, kaže mu, o am, o amidža. A kad je neko mlađi, o sine, brata moj, što me kaže udari, bolje? Nije da nije mu vratio, da pita što me udari kaže, znaš šta je, kad ja sam se, kaže, zakljeo Allahom, da ću ja, kaže, poglavara arapskog plemena Benu Temim, kaže, o šamar. Pa kaže, što ne rekneš da je to tako, kaže, trebaš ti, kaže, ispuniti svoj zakljetu, kaže, ali nisam ja poglavar, poglavar je Harise Ibnu Kudame, on je poglavar, pogriješio se, idi njega udari, jel on je, i on poglavaru tamo i šamar zvizu poglava sabu iskorica i ruku i osjećam u ruku. Kaže ovaj, kad se zove Ahnet ibn Kajs, tako mi Allah kaže, ja sam mu je osjekao. Ali, veli, budeš pametan, budeš razmišljati šta radiš. Još ćemo spomenuti samo jednu stvar u kojoj će biti još nekoliko primjera, inšala, da se još malo nasmijemo i da završimo sa tim. Jeste omalovažavanje, braćo moja draga, i preziranje grijeha, da čovjek prezire i omalovažava grijehe. Kaže, desilo se čovjek ovome Ahnefu ibn Kajsu, koji je bio veliki mudrac, da je čovjek znači, došao kod njega i počeo ga vrijeđati, vrijeđati, on samo šuti, ko zaliven. I onaj koji ga vrijeđa kaže, tako mi Allaha ja, kaže, sam ubijeđen da on neće, kaže, iz poniženja mu je da sa mnom priča, on neće, kaže, sam zbog toga da mi odvrati poniženja. E to čovjek treba da izgradi kod sebe. Kad te neko uvijedi da si iz poniženja da mu odgovoriš, da kažeš nisam ja na tom nivou da se spustim, spustim na takvu nizak nivu. Ovaj koji psuje kaže, tako mi Allah kaže, jedino što mi neće zbog toga, neće kada se spusti na moj nivu. E to je to omalovažavanje i preziranje grijeha. Kaže ova isti Ahmet ibn Kajs, jedne prilike ide čovjek za njim i opet na njega subhanallah, svašta ide. Kaže, ide za njim i psuje, grdi, sve što je bilo grdi, grdi, ide, a on ide svom prema svom nasilju. I kaže, kada se približio svom nasilju, kaže, on zaustavi. Okrene se čovjek, što se šta mu je Kaže, slušam, hajde, kaže, to veli, što imaš još iz priča, gde završim? Jer kaže, ja ću sad ući vamo u svoje naselje, imamo mi tam ljudi koji mene poznaju, ološ, svašta. Kaže, ljudi, ako te vidi da me vrijeđaš, mogu bi pasovati gdje hajde završi ovdje, stanu mi vraća kući, ali veli nemoj vamo ići, mogli bi te ljudi namarica tako vidi da me vrijeđaš. Šta mislite tu? Da li može neko od nas tako nešto uraditi? Ja mislim da ne može. Allah najbolji zna. Kaže sljedeća stvar u načinima liječenja e, ovaj, ahlaka jeste, braću moja draga, a to je kod nas zapostavljeno da Allah sačuva da čovjek zaboravi stvari loše koje su mu ljudi učinili. U nas, ako si čovjek u nanju i najmanju nepravdu, on kad ti je zapiši, kakav po sad, po sad kad ti zapiši, to ti dođe na sud, osude ti sela malo. Ali to kad će ovo zapiši, ma kaže do groba više, ja to tebi ne više. A suprotno to mi vraća treba. Čovjek treba da zaboravlja ono što su mu ljudi loše uradili. Jer to je način kako ti te ljude mogu zavoliti. Jer ne možeš ti zavoliti čovjeka, a uvijek ti samo gori u grudima, oni su meni uradili to. Zato čovjek, velikan, koji želi visoke deređe, neće da bude u mulju, treba da zaboravi one loše stvari koji su mu ljudi uradili. I to će sigurno prouzrokovati, inša Allah, da kažemo da će taj čovjek moći zavoljati takve ljude kao braću muslimane. I zadnja, nek bude zadnja stvar, jeste oprost i halal i uzvraćanje dobrim na zlo. Ovo je slično i ovo mi gore. Da čovjek, braću moja draga, dođi na takav nivo, ovo gore smo rekli da zaboravi, ali da dođi na takav nivo da ljudima na njihovo loše uzvraća sa dobrim stvarima. U tome je, braćo moja draga, sigurno velika smirenost, veliki ugled, velika čast, koja se ne može sigurno nikako postići ako bi čovjek uzvratio čovjeku istom mjerom. U nas se srce jedino smiri tada kad mi njemu vratimo još normalno 60% kamata. Ali kod velikana se smiruje srce kad uzvrati čovjeku boljim od toga. Kaže, rekao jedan odnosno hadis Božijeg poslanika sallallahu alaihi ve sellem prije ove izreke, vidimo da Božji poslanik nam daje smjernice po tom pitanju, ali nažalost mi ne čitamo, mi ne učimo, a i ono što znamo ne praktikujemo. Kaže Božji poslanik sallallahu alaihi ve selleme, Allah neće zbog oprosta, halala, povećati svome robu ništa više osim ponos. Allah Đelešanu ti obećaje ako ti halališ ljudima i oprostiš da će ti on zbog toga povećati punost kod tih ljudi. Ali mi dosta puta brkamo lončiće i kontamo da treba da se osvjetimo. Rekao jedan od Selijefa, čovjek neće biti plemen sve dok se ne okiti sa dva svojstva, su stezanjem od onoga što je u rukama ljudi i opraštanjem ljudima. Poslušajte riječi Ibnu Hajjima, Allah Đelešanu bio zadovoljan sa njime, kaže neki veliki prijatelji, veliki prijatelji šehol islama su govorili o kome, o šehol islamu, ko? Ljudi koji su ga dobro poznavali. Kaže, volio bi da sam prema svojim prijateljima kao što je bio Ibn Taymiye prema svojim neprijateljima. Da mi je kaže da dođem na tu deređu, ne bi on da bude na deređi kako je šehol islam bio prema prijateljima, da je meni kaže da ja budem prema svojim prijateljima ko što je šehul islam bio prema svojim neprijateljima zato braćo moja draga čovjek treba da pri, privikaje dušu da halali i da oprosti da, da, da ljudima halali one počinjene greške rekao je Ibn Hibban privikavaj dušu da oprašta svim stvorenjima i da ostavi uzvraćanje lošeg djela lošim, jer nema boljeg načina za smirenje i odgovor griješniku od dobročinstva. Nema, kaže, boljeg načina da čovjek koji je pogriješio prema tebi, da mu halališ. Nastavljam. I nema boljeg, normalno u zagradi, goreg načina za umnožavanje loših dijela i grijeha od uzvraćanja na istu. I na kraju samo da rezimiramo da nije, braćo moja draga, halalit nekome i poniziti se istu. Halal ti znači da halališ čovjeku, a ti si u mogućnosti da mu se osvijetiš. Dok poniziti se nekome, to znači da mu halališ zato što ne možeš da mu vratiš ili eventualno što nisi hrabar da to učiniš. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovo što smo čuli bude dokazom nama, a ne protiv nas na sudnjem danu, i molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od iskreni sedbenika Božih kostanika sallallahu alaihi wa sallam i na kraju subhanaka Allahuma za bihamdike ešhedu in la ilaha illa ente stavfiruke wa etubu ilaih ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله www.l crtica ihlas.com من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جلى الغدير ودفاق الشلال ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله